Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godine 2011. u Lubminu, gradu na Baltičkom moru u njemačkoj saveznoj državi Mecklenburg pomem koji se zbog svojih pješčanih plaža reklamirao kao raj za obitelj, sastalo se važno društvo. Domaćin sastanka je Angela Merkel, kancelarka Savezne republike Njemačke. Na sastanku su i premijeri Francuske François Fillon i nizozemske Mark Rutte, te predsjednik Ruske federacije Dimitrij Medvjedev. U tom društvu je jedan bivši njemački kancelar, Gerhard Schröder. Razlog za okupljanje ovog biranog društva ovako opisuje Daniel Jürgen u knjizi Nove karte energija, klima i sukob nacija. Očito je da nisu bili tamo zbog morskih draži, već da okrenu ventil 10 milijardi dolara vrijednog plinovoda, nazvanog Sjeverni tok, zapravo dvostrukog 1200 km dugog plinovoda za prirodni plin, koji je izravno iz Rusije išao za Njemačku ispod Baltičkog mora. Sjeverni tok bio je rusko rješenje za njezinu verziju energetske sigurnosti. Smanjivao je ovisnost o prijevozu preko Ukrajine, gradnjom novih plinovoda koji su zaobilazili tu zemlju. Njegova gradnja ispunjava naše dugotrajne ciljeve, rekao je Medvjedjev na svečanosti otvaranja. I velikodušno je dodao, naravno to je i naš doprinos europskoj energetskoj sigurnosti. Kancelarka Merkel izrekla je svoje odobravanje tom projektu. Europa i Rusija, rekla je, ostaće povezani u sigurnom i otpornom partnerstvu u desetljećima koja će nastupiti. Europska unija označila je plinovod prioritetnim energetskim projektom koji će doprinijeti europskoj energetskoj sigurnosti. Otvaranjem ventila na energetskom postrojenju Lubmin je prestao biti samo mjesto u koje su ljudi hrlili kako bi uživali u pješčanim baltičkim plažama. On je postao jedno od europskih energetskih čvorišta. Tadašnji predsjednik vlade Ruske federacije Vladimir Putin bio je izravniji povodom otvaranja sjevernog toka. Za taj plinovod rekao je da će okončati privremenu blagodat koju je Ukrajina imala zbog svog ekskluzivnog položaja. On je i predvidio da će to rezultirati civiliziran ranijim odnosom između Rusije i Ukrajine. Do te 2011. godine nafta, crno zlato, bila je ugljikovodik oko koje se svijet okretao i oko kojeg se slagala geopolitička, strateška slika svijeta. Od 2011. i prirodni plin je postao strateška sirovina oko koje će se početi slagati geopolitička slika svijeta. Do te 2011. godine energetska politika Europske unije imala je dva cilja. Naravno, ta dva cilja nije bilo lako definirati. Europska unija sastoji se od 27 država. Svaka od njih ima svoje interese i potrebe. Pored toga, zemlje zapada i istoka Europe nemaju iste odnose s Rusijom, zemljom iz koje Unija uvozi većinu plina. Za istok Europe, posebno Poljsku, veza sa ruskim plinom podsjećala je na doba hladnog rata i posebne veze Sovjetskog saveza sa zemljama članicama Varšavskog ugovora i SEVA, Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć. Za zapadne zemlje te veze nije bilo. Usprkos tim razlikama, Europska unija uspjela je definirati ciljeve koje Daniel Jurgin ovako opisuje. Kako se europska energetska politika razvijala, imala je dva cilja. Prvi, koji se bavio prirodnim plinom, bio je da se u sustav opskrbe prirodnim plinom ugradi otpornost i veća energetska sigurnost i da se krene u stvaranje jedinstvenog plinskog tržišta za cijeli kontinent. Tvrtke su povećale veze između plinovoda kako bi se olakšalo prebacivanje plina iz jednog dijela Europe u drugi. One su preuredile sustav plinovoda kako bi se tok plina mogao preokrenuti ako je to bilo potrebno. Promicane su i investicije u LNG terminale i skladišta. Odredbe o odredištima koje su ograničavale mogućnost da se zalihe plina prebacuju s jednog kupca na drugog uklonjene su. Taj paket politika i inicijativa na kraju će preoblikovati cijeli europski plinski sustav. Europska politika je također ciljala prema okončavanju tradicionalnih krutih ugovora koji su trajali 20 i više godina i u kojima je cijena plina bila indeksirana uz cijenu nafte. Europski plinski sustav bio je građen kroz mnoga desetljeća na temelju tih dugotrajnih ugovora s dugogodišnjom predvidljivošću i odnosima. Umjesto toga, Brisel je sada namiravao promicati natjecanje i transparentnost. Želio je tržište, svijet kupaca i prodavača, a ne odnosa – Unija nije nužno bila protiv dugogodišnjih ugovora, ali željela je određivanje cijene prema tržištu, to jest prema kratkoročnim cijenama koje su se određivale u središtima za trgovanje plinom, mjestima primarno smještenima u Ujedinjenom kraljevstvu i Nizozemskoj, gdje su se spajali plinovodi, LNG terminali i trgovanje plinom. Drugi cilj energetske politike Europske unije bio je da se okrene obnovljivim izvorima energije. Ti su izvori trebali osigurati dekarbonizaciju, energiju bez ugljika. Ključni oslonac takve energetske politike bilo je okretanje vjetru i suncu kao glavnim izvorima energije. Predvodnik u tome je bila Njemačka, u kojoj je takva politika dobila naziv Energiewende, energetski zaokret. Daniel Jürgen piše. U ožujku 2011. divovski tsunami, pokrenut masivnim potresom, potopio je nuklearnu elektranu u Fukushimi u Japanu i to je dovelo do najvećeg incidenta s nuklearnom energijom od 1986. kada je eksplodirao nuklearni reaktor u Černobilu u Ukrajini. Odmah nakon katastrofe u Fukushimi, njemačka vlada odlučila je zatvoriti svoj najveći izvor električne struje koji nije ispuštao CO2, svoju veliku flotu nuklearnih reaktora. Kako bi nadoknadila rupu u proizvodnji električne energije, povećala je potrošnju ugljena. odluka o zatvaranju nuklearnih reaktora u Njemačkoj dovela je ispunjavanje dva cilja europske energetske politike u pitanje. Prvo, kako ostvariti energetski zaokret kada se mora povećati potrošnja ugljena, energenta koji ispušta golemu količinu CO2 u atmosferu. Da bi se to izbjeglo, trebalo je povećati potrošnju plina, čije korištenje ispušta znatno manju količinu CO2 u atmosferu. To je pak značilo da će se promijeniti energetska slika Europske unije. Daniel Jürgen piše. U cijeloj Europskoj uniji prirodni plin čini oko 25% energetske potrošnje. To znači da ruski plin, koji čini oko 35% ukupne potrošnje plina, daje 9% cijele europske energije. Nakon Rusije sljedeći najveći izvor plina dolazi iz domaćih zaliha, prije svega iz Groningenskog polja u Nizozemskoj i britanskog sektora Sjevernog mora. Norveška, iako nije član Europske unije, jako je s njom ekonomski integrirana i daje 24% europskog plina. Oko 9% plina dolazi iz Sjeverne Afrike, uglavnom iz Alžira. Do 2011. Europska unija uvozila je puno plina iz Rusije. Nakon te godine taj će uvoz biti još veći. Ta je situacija neke podsjećala na doba hladnog rata. Od 1971. do 1980. Sovjetski savez je u sedmerostručio proizvodnju nafte i u osmerostručio proizvodnju prirodnog plina. Nakon naftnog embarga zemlja članica OPEC-a iz 1973. kada se od listopada do prosinca te godine cijena nafte u četverostručila, Sovjetski savez je zarađivao sve više novaca od izvoza nafte i plina. Doduše, privilegirane cijene energenata koje su uživale neke zemlje članice Varšavskog ugovora te neke saveznice poput Kube umanjivale su te prihode, ali su oni i dalje bili veliki. I to je izazvalo uzbunu u Sjedinim američkim državama. Tamo je već bio prisutan strah da bi nafta mogla biti problem. Daniel Jurgen piše. Rast sovjetskog izvoza nafte u Europu kasnih 50. i početkom 60. godina 20. stoljeća izazvao je veliku uzbunu u Sjedinjenim državama. Američki senator grmio je da Sovjeti u želji za osvajanjem svijeta nas žele udaviti u moru nafte. Naslovnice su odražavale transatlantski nesklad, sovjetska nafta hrani spor na zapadu i nafta novo sovjetsko oružje. Washington se žustro suprotstavio onome što je nazvao sovjetskom naftnom ofenzivom. Za Europljane to je sve bila stvar posla. Sovjeti su planirali novi naftovod prema istočnoj Europi i zapadna Njemačka planirala je prodati posebnu cijev velikog promjera koja je bila potrebna za izgradnju tog naftovoda. Ali Sjedinjene države uspjele su blokirati prodaju. Nije trebalo sovitima dugo vremena da savladaju tehnologiju i sagrade svoje cijevi velikog promjera. Embargo je uspio usporiti naftovod za jednu godinu. strahu da će Sovjetski savez preplaviti zapadnu Europu naftom u 80. godinama 20. stoljeća, dobu takozvanog novog hladnog rata koji je počeo dolaskom Rolanda Reagana u Bijelu kuću, pridružio se strah od sovjetskog plina. Administracija predsjednika Rolanda Reagana smatrala je da će zapadna Europa postati ovisna o sovjetskom plinu, a da će zapadnoeuropski novac samo uvećati prihode sovjetskog budžeta. Više novaca u budžetu značilo je i više novaca za sovjetsku oružanu silu. Sjedinjene države nametnule su sankcije kojima su zabranjivale izvoz tehnologije koja je bila nužna za izgradnju plinske infrastrukture koja bi iz Sovjetskog saveza dovodila plin u zapadnu Europu. Velikog rezultata nije bilo. Zapadna Europa trebala je plin, Sovjetski savez ga je imao. Nakon kraja hladnog rata, plin je prestao biti predmet spora, sve do početka 21. stoljeća. Daniel Jürgen piše. Dva desetljeća kasnije Sjeverni tok pod Baltičkim morem oživio je kontroverze oko plinovoda. U političkim krugovima i medijima Srednje Europe pojavilo se puno kritika o političkom utjecaju koji će, tvrdilo se, Rusija dobiti zbog tog posla zapadni europljani, posebno Njemci, vidjeli su stvari drukčije, kao dio većeg nadopunjujućeg odnosa koji je uključivao tržišta, trgovinu, investicije, odnos koji je bio nužan zbog geografije. Što više, dok su zapadni europljani možda ovisili o Rusima zbog plina, Rusi su ovisili o njima zbog tržišta i prihoda. Izgradnja Sjevernog toka neometano se nastavila, doživjevši vrhunac na svečanosti u Lubinu 2011. U vezi sa svim uzbuđenjem i kritikom koji su došli sa sivenim tokom, Moskva je imala poruku za europljane. Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu predsjednik uprave Gazproma Aleksej Miller rekao je u prostoriji punoj uglavnom europljana ove riječi. Savladajte svoj strah od Rusije ili ostanite bez plina. Prirodni plin Hrvatska enciklopedija definira kao smjesu nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ležištima nalazi u plinovitom stanju, slobodni plin, otopljena u sirovoj nafti ili je s njom u kontaktu vezan ili naftni plin. Naziva se i zemnim plinom. Rabi se prvenstveno kao gorivo u kućanstvima i gospodarstvu, te u petrokemijskoj industriji za proizvodnju amonijaka, metanola, formaldehida, vodika, ugljikova monoksida i mnogih drugih kemijskih proizvoda proizvoda. Kako se plin počeo koristiti kao izvor energije i kako je njegovo korištenje se odrazilo na geopolitiku i strategiju, to su teme sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Igor Dekanić. Plin je inače kao gorivo počeo se koristiti još e, s razvitkom eksploatacije ugljena, jer još u Engleskoj i kasnije e, Njemačkoj. Još u 19. stoljeću se ekstrakcijom iz ugljena su se dobivale određene količine plina. To je kod nas e, se u Zagrebu stariji građani se sjećaju takozvano gradskog plina koji se koristio i kod nas i on se koristio recimo počeo koristiti u 19. stoljeću. Ovaj je prirodni plin kako ga naftaši nazivaju koji je spregnut s ležištima nafte počeo se koristiti s razvitkom eksploatacije nafte početku je plin bio tehnološki problem i najvećim dijelom se spaljivao na baklji prilikom eksploatacije naftonosnih ležišta. Ubrzo se otkrilo i uočilo da je prirodni plin vrlo kvalitetno gorivo i da se prirodni plin može koristiti prije svega početkom 20. stoljeća su ga počeli koristiti redovito i u preradi nafte i u pogonu naftnih postrojenja za pogon motora s unutarnjim izgaranjem jer je prirodni plin još nije bio vrijedna roba na tržištu ali je bio kvalitetno gorivo i na, naprosto jeftinije je bilo pogoniti motore bušači garnitura ili remontnih garnitura na prirodni plin nego na neki od naftnih derivata od dizelskih goriva ili benzina. Kasnije se prirodni plin upravo tom uočavanjem koliko je to kvalitetno i, i pogodno gorivo počeo sve više koristiti za zagrijavanje rezidencijalnih prostora, dakle za zagrijavanje mjesta, gradova i tako dalje zamjenjujući onaj plin iz ugljena koji se ranije koristio. Praktično trebalo je izmijeniti ložišta, trebalo je izmijeniti distribucijsku mrežu jer prirodni plin je se distribuira uz nešto veći pritisak i tako dalje. A istovremeno kako je to se razvijala potrošnja plina, tako je sve više dolazilo i do korištenja plina za dobivanje električne energije. U plinskim turbinama plin se može normalno koristiti kao i ugljen, u ostalom u krajnjoj liniji i ugljen se samelje u, u prašinu pa ide u, u plinsku turbinu i sagorijevanje kod proizvodnje električne energije. Prema tome počela se instalirati e, i koristiti plin za proizvodnju električne energije. Alessandro Volta rođen je 18. veljače 1745. godine u Komu. Do smrti umro je 5. ožujka 1827. Volta je zadužio znanost razjašnjavanjem eksperimenta koji je 1784. godine proveo Luigi Galvani, kada je preparirane žablje mišiće stavio kontakt s dva različita metala. Galvani je otkrio da se žablji mišići zbog toga trzaju. Volta je objasnio da se oni trzaju zbog električnog napona koji nastaje između dva metala kada je između njih elektrolit. Volta je konstruirao i prvi galvanski članak koji je po njemu i dobio ime Voltin članak. Izumio je elektrofor, konstruirao elektrometar, a zbog svojih otkrića zaslužio je da se po njemu nazove jedinica električnog napona i instrument za mjerenje električnog napona. Za svog života Volta se zainteresirao i za druge stvari. Jedna od njih bila je pojava da iz močvara ili iz dna jezera izviru mjehurići plina i da su oni zapaljivi. Tu su pojavu primijetili Benjamin Franklin i Joseph Price ali Volta je bio taj koji je 1777. godine objavio maleno dijelo o zapaljivom zraku koji lebdi iznad močvara. Dvije godine kasnije Volta je tijekom istraživanja tog fenomena izolirao metan, najjednostavniji ugljikovodik. Metan je ključni sastojak prirodnog plina. Prva dokazana upotreba prirodnog plina datira se u Kinu u vrijeme dinastije Han negdje u 200. godinu prije Krista. Vaclav Smil u knjizi Prirodni plin, gorivo 21. stoljeća, piše. Udarne bušilice, teške željezne oštrice pričušćene na kraj užadi od bambusa koje su podizali ljudi koji su ritmično skakali po polugama, korištene su kako bi se iskopali relativno duboki izvori. Plin, transportiran cijevima od bambusa, spaljivan je kako bi u velikim metalnim kotlovima isparila slana voda, bio je to domišljat način da se dobije sol u pokrajini koja je bila udaljena stotinama kilometara od najbliže obale mora. Na koncu maleni dio plina bio je korišten i za kuhanje i rasvjetljavanje. Tako se vađenje plina nastavilo skoro 2000 ljeća s bušotinama koje su do 10. stoljeća dosezale dubinu od 150 metara, a najdublja je bila ona u Sinhaju koja je 1835. dosegnula dubinu od 1835 metara. Godine 1802. u Dženovi prirodni se plin počeo koristiti za osvjetljavanje ulica. U Sjedinim američkim državama prva komercijalna upotreba plina počinje 1859. Ali proći će još dugo vremena do masovne upotrebe plina. Do tog vremena na njega će se gledati kao na smetnju, nešto što treba spaljivati pri vađenju nafte iz bušatine. Do pojačanog korištenja plina u Sjedinjenim američkim državama dolazi već u prvoj polovici 20. stoljeća, a u Europi u drugoj polovici 20. stoljeća, pri tomu je, su presudni bili opet neke nesreće ili neki slučajni nesretni događaj. Recimo, europski gradovi su polovicom 20. stoljeća svi koristili ugljen kao pretežito ugljen i drvo za zagrijavanje kao pretežito sredstvo za grijanje gradova i grijanje svih rezidencijalnih područja. Međutim, zbog velikih magla bio je poznat pojam takozvanog smoga koji je <laughs> kovanica engleskih riječi smoke i fog. Dakle, došlo je do, rekao bih, zbog velike potrošnje ugljena do učestalih nezgoda ili čak i nesreća. Poznat je onaj veliki smok u Londonu, početkom 50. godina kad je po nekim procjenama tadašnjim oko 5000 ljudi umrlo od plučnih bolesti izazvanih poteškoćama kod disanja. Današnje suvremene procjene ekoloških udruga govore da je bilo i 10 do 15 tisuća što indirektnih, što direktnih smrti kao posljedica toga i negdje 1955. godine Britanski parlament donosi Clean Air Act, zakon o čistom zraku, kojim se praktično izbacuje ugljen iz grijanja rezidencijalnog područja Londona i uvodi plin prirodni plin. To je otvorilo veliku potrošnju prirodnog plina i potrošnja prirodnog plina je rasla proteklih evo 50-60 godina. Ugljen je bio temelj britanske industrije. U 20. godinama 20. stoljeća jednu dvanaestinu stanovništva Velike Britanije izdržavao je ugljen. Godine 1913. u Britaniji ga je iskopano 287 milijuna tona. Od toga je 87 milijuna tona izvezeno. To je činilo oko 10% britanskog izvoza. Svaki je britanski rudar u prvoj polovini 20. stoljeća godišnje iskopao oko 300 tona ugljena. To je bilo oko 5 tona po glavi stanovnika. Britanija je vadila ugljena koliko su zajedno vadili u nalazištima u Ruru, Belgiji i ugljenokopima u sjevernoj Francuskoj. Godine 1913. Britanija je trošila 200 milijuna tona ugljena. Tolika je potrošnja bila i 1950. Vrhunac potrošnje bio je 1956. kada je potrošeno oko 220 milijuna tona. Do sredine 20. stoljeća ugljen je bio glavno gorivo u transportu. Još uvijek su ga trošile lokomotive i trgovački brodovi. Gotovo sva električna energija u Britaniji dobivana je iz termoelektrana. U kućanstva ugljen je stizao u vrećama od 50 kg. On je davao toplinu. Ugljen se transportirao brodovima iz ugljenokopa do velikih luka. Iz tih luka željeznička mreža dovodila ga je do svakog grada i grofovije. Prijevoz ugljena donosio je trećinu prihoda od tereta željeznicama. Rezultat te vladavine ugljena ovako opisuje David Edgerton u knjizi Uspon i pad britanske nacije povijest 20. stoljeća gradska područja dobivala su 20% manje sunčevog svjetla od seoskih područja. Trpka čađa zacrnila je građevine svakog britanskog grada. Tek od 70. godina 20. stoljeća zgrade su bile čišćene kako bi se otkrile boje koje su bile ispod korozivnog crnila koji ih je prekrivao. Smog, strašna mješavina dima i magle, dezorijentirao je kako pješake, tako i vozače i ubio desetke tisuća starih i nemoćnih. Zvuk kašlja od bronhitičnog katara bio je čest poput klepetanja i pištanja parnih motora željezničkih lokomotiva. Riječ smog prvi je puta vjerojatno upotrijebio A.J. Desvaux. 1905. godine. Riječ je nastala spajanjem riječi smoke i fog, dim i magla, i da zvo, inače javnozdravstveni radnik u Glazgovu, vjerojatno je prvi skovao tu kovanicu kako bi opisao gustu i smrdljivu maglu koja je pokrivala Glazgov, ali i druge britanske gradove. On je tu maglu povezao sa ispušnim plinovima i dimom koji je izlazio iz tvorničkih dimnjaka ili ispušnih cijevi strojeva. Godine 1911. Dezvoju je upotrijebio na konferenciji u Manchesteru kako bi pokušao objasniti uzrok smrti više od tisuću ljudi u Glazgovu tijekom jeseni 1909. godine. U 50. godinama 20. stoljeća smog je postao toliko veliki problem da je vlada Velike Britanije nešto morala napraviti. Najgore je bilo u zimu 1952. kada je smog u Londonu bio opisivan kao gust poput juhe od graška. Enciklopedija Britanije Britanika u članku o velikoj magli u Londonu 1952. piše. Vidljivost je bila toliko smanjena da pješaci nisu mogli vidjeti svoja stopala. Osim podzemne željeznice, svaki drugi vid prijevoza bio je otežan. Hitne službe otežano su radile i ljudi su sami morali naći put u bolnice po smogu. Mnogi ljudi jednostavno su napustili svoje automobile na cesti. Koncerti i predstave u zatvorenim prostorima otkazivani su jer publika nije mogla vidjeti pozornicu. Zločin na ulicama se povećao. Porastao je i broj smrti i boravaka u bolnici koji su bili povezani s bronhitisom i upalom pluća, a izvještavalo se o stadima stoke u Smithfieldu koja su se ugušila. Tako gusta magla potrajala od 5. do 9. prosinca 1952. i ubila je na tisuće ljudi. Kriza sa smogom u Londonu, a i u ostalim britanskim gradovima, prestaće tek s prelaskom ugljena na plin. Kasnije se uočilo sve više da je prirodni plin najčišći energent od svih fosilnih goriva. Jer i atomski gledano prirodni plin ima naj, najmanje ugljika po, po jednoj molekuli izgaranja i prirodni plin emitira najmanje i CO2 i ostali plinova izgaranja, daleko manje nego ugljen, manje nego, nego naftni derivati i prirodni plin je najpovoljnije od fosilnih goriva. Da kako i on ima nepovoljnu emisiju, i on je, rekao bih, u suvremenoj strategiji dekarbonizacije također formalno govoreći na listi za odstrel i napuštanje jednog dana kad tehnologija omogući kompletnu energetsku tranziciju. Uglavnom danas otprilike prirodni plin se koristi u ukupnoj strukturi potrošnje Sjedinjenih američkih država sa otprilike 30% od primarne energije, u Europi jedno 24% posto od ukupne potrošnje primarne energije, u Japanu također 20-25%. Međutim, ove druge zemlje u razvoju, veliki potrošači energije, najveći zapravo potrošači energije, i najveći zagađivači usput budi rečeno, poput Kine, Indije i ostalih mnogoljudnih zemalja u razvoju, ne koriste toliko plin. Kina ga koristi sa desetak posto jer je to uvozni energent. Kina i Indija koriste još preko 50% ugljena i gledajući s ekološke strane to će zapravo biti glavni problem tranzicije. Jednom riječu, plin je u drugoj polovici 20. stoljeća postao vrlo vrijedno gorivo sudjeluje sa otprilike 25% u strukturi ukupne energetske potrošnje. Jedno vrijeme prije desetak 15 godina se mislilo da će prirodni plin biti svojevrstan prijelazni energent od fosilnih goriva k obnovljivim izvorima, međutim danas u europskoj strategiji prirodni plin je otprilike, rekao bih, na istoj listi kao i sva fosilna goriva, dakle na listi za napuštanje od ugljena do e, naftnih derivata i prirodnog plina. Međutim, neke druge zemlje ga i dalje koriste poput Sjedinjenih američkih država. Godine 1857. Edwin Drake, koji je tada zarađivao za život radom u hotelima, trgovini i na željeznici, stupio je u kontakt s dioničarima Pennsylvania Rock Oil Company, koji su unajmili zemlju pored Titusvilla u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Na toj zemljištu na površini je izbijala nafta i skupljala se uglavnom za medicinsku upotrebu. Od nje su se izrađivale masti koje su se koristile u liječenju kožnih oboljenja. Dioničari su htjeli nešto više. Do tada su se za osvjetljavanje kuća koristile uglavnom svjetiljke koje su bile punjene kitovim uljem. Dioničari su smatrali da se može zaraditi novac upotrebom nafte za rasvjetljavanje i zamolili su Drakea da ode u Titusville kako bi vidio što se tamo može učiniti. U pismima koje su ga trebala preporučiti poslovnim ljudima u Titusville i okolici, dioničari su Drakea oslovili s titulom pukovnik i on će do kraja života nositi tu titulu iako nije imao veze s vojskom. Drake je po dolasku u Titusville vidio da sabiranje nafte s površine ili pokušaj kopanja okna kako bi se došlo do nafte nema smisla i on je počeo koristiti bušotine koje su se koristile za bušenje izvora soli. Bušenje je počelo 1858. Za glavnog voditelja bušenja Drake je zaposlio kovača Williama A. Smitha, znanog i kao Uncle Billy, koji je pak doveo na posao i dva svoja sina. Drake i Billy podigli su bušotinu i počeli bušiti. Daniel Jurgen u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći, piše. Rad je bio spor i investitori iz New Havena postajali su sve nemirniji zbog nedostatka napretka. Ipak Drake nije mijenjao svoj plan. Nije namiravao odustati. Na koncu, Townsend je bio jedini od podržavatelja tog pothvata koji je još uvijek vjerovao u njega i kada je pothvat ostao bez novca, on je počeo plaćati račune iz svoga džepa. U očaju Townsend je poslao Drakeu zadnju novčanu doznaku i dao mu nalog da plati račune, zatvori operaciju i vrati se u New Haven. To je bilo krajem kolovoza 1859. Drake još nije dobio to pismo kada je u subotu poslje podne 27. kolovoza 1859. na dubini od 21 metar bušilica propala kroz pukotinu i onda proklizila 15 cm. Radio je obustavljen do kraja vikenda. Sljedećeg dana u nedjelju Uncle Billy došao je vidjeti bušotinu. Pogledao je u cijev. Vidio je da tamna tekućina pluta na vodi. Uzeo je metalnu posudu kako bi uzeo uzorak tekućine. Dok je pregledavao gustu tekućinu, savladala ga je radost. U ponedjeljak, kad je došao Drake, zatekao je Uncle Bilija i njegove sinove kako čuvaju kade, bačve, korita ili bilo koje druge posude do kojih su mogli doći. Sve su bile pune nafte. Drake je priključio običnu pumpu i počeo je raditi ono čemu su se svi do tada rugali. Počeo je pumpati naftu. Od trenutka kada su pukovnik Drake i njegovi prvi naftaši pronašli naftu, u svilu počelo je razdoblje tog crnog zlata. Neće proći puno vremena i nafta će postati sve važnija i važnija, sve dok neće postati najvažniji energent. S plinom je to išlo puno sporije. Vaclav Smil piše. Tri glavna čimbenika objašnjavaju tu činjenicu. Dostupna opskrba jeftinim ugljenom i novim obilnim tekućim gorivima. Tehnička ograničenja, prije svega nedostatak jeftinih bešavnih cijevi, sposobnih izdržati visoki tlak i pouzdanih kompresora, koji bi mogli pogurati plin na velike udaljenosti, te posvemašnja prisutnost plina koji se dobiva od ugljena u gotovo svim većim i srednjim gradovima ležišta ugljikovodika, fluidnih ugljikovodika u koji spada i nafta i prirodni plin, nalaze se praktično geološki u istom prostoru, jer su oni geološki u povijesti prije 180, 200 ili 250 milijuna godina nastali na isti način preko dekarbonizacije ili promjene izgaranja bez prisustva kisika e, nekadašnjih morskih životinja u anaerobnim uvjetima su nastali fluidno ugljikovodici koji su se stjecajem geoloških okolnosti, ako bi geologija orogeneze, lomovi stijena, rasjedi i sve skupa doveli do toga da se formiraju nakupine takozvanih sedimentnih šupljikavih ili kolektorskih stijena u kojima su u sitnim pukotinama e, sitne čestice ili recimo mali mjehurići fluidnih ugljikovodika, tak su nastala recimo ležišta ugljikovodika. Ona su uvijek kombinacija nafte, plina i vode. Naime, u onom stjenskom prostoru gdje nepropusna kapa, geološka, stjenska, drži ležište 100 milijuna godina ispod u podinskom prostoru, to ležište se onda po prirodi stvari skupljanja ugljikovodika se stvori jedna, jedna antiklinala, to geolozi kažu, mi bi običnim riječnikom rekli poput nekog šešira koji je pun šupljikavih stijena i unutra su fluidni ugljikovodici. Obično je pri vrhu toga, dakle tamo prema nepropusnoj stijeni je prirodni plin, u sredini je obično nafta ili ili neka emulzija nafte i plina u gornjem sloju, a u donjem sloju emulzija nafte i vode i u podini je voda. Zato jer su opet nafta, dakle fluidni ugljikovodici lakši od vode i uvijek se skupljaju u, u, u onom a 200 milijuna godina je dovoljan, dovoljan vremenski raspon da se izvrši fina separacija. I zato u nekim ležištima imate čistu naftu, negdje ima vrlo malo plina, negdje ima smjesa plina i nafte i tada je to bio problem u ranoj fazi eksploatacije jer se onda prirodni plin kao smetnja spaljivao na baklji, kad je prirodni plin se počeo koristiti kao vrijedni energent, onda je došlo do eksploatacije prirodnog plina i tragala su se i plinska ležišta, a u ležištima gdje je plin bio kombiniran s naftom se odvajao plin i koristio kao energent za tu evo četvrtinu otprilike današnje globalne energetske potrošnje. Kada su pukovnik Drake i njegovi ljudi probušili prvu komercijalnu bušotinu nafte, počelo je razdoblje koje je nalikovalo na zlatnu groznicu. Samo što je umjesto žutog zlata sada crno prizivalo na tisuće ljudi koji su se željeli obogatiti. Do studenog 1860. 15 mjeseci od Drakeove prve bušotine, oko Titusvilla je niklo sedamdesetak novih bušotina, u travnju sljedeće godine groznica je postala još žešća. Do tada se nafta mogla pumpati iz bušotine. U travnju 1861. bušači su izbušili prvu bušotinu iz koje je nafta sama kudala. Iz te prve bušotine izbijalo je 3000 barela nafte na dan ta je bušotina odnijela i prve velike žrtve. Kada je nafta počela kuljati u vis, zajedno s njom izlazio i plin. Nešto je taj plin zapalilo i došlo je do eksplozije koja je stvorila vatreni zid koji je ubio 19 ljudi. Požar je trajao tri dana. Godine 1860. u Pensilvaniji izvođeno oko 450 tisuća barela nafte. Dvije godine kasnije proizvodnja je porasla na 3 milijuna barela. Isprva to je obilje rušilo cijene. U siječnju 1861. barel nafte koštao je 10 dolara. Do lipnja te godine ta je cijena pala na 50 centi za barel. Do kraja 1861. barel nafte koštao je 10 centi. Pa cijena uništio je mnoge proizvođače, ali onda je porasla i potražnja i krajem 1862. barel je koštao 4 dolara. U rujnu 1863. cijena barela nafte porasla je na 7 dolara i 25 centi. Svu tu naftu trebalo je i nekako i prevesti. Daniel Jorgen piše. Od prvih otkrića, prijevoznici, bičujući svoje konje, zakrčili su ceste naftnog područja sa svojim teretima bačvi. Bilo je to puno više od prometne gužve. Kako su imali monopolni položaj, oni su naplaćivali goleme troškove prijevoza. Više je koštalo prevesti barel nafte preko nekoliko milja blatnjave ceste do željezničke postaje, nego ga prevesti željeznicom iz zapadne Pensilvanije sve do Njujorka. Stisak prijevoznika nad prijevozom doveo je do domišljatog napora da se nađe alternativa, prijevoz cijevima. Između 1863. i 65. usprkos sprednje i javne poruge, pokazalo se da je moguće drvenim naftovodima prevesti naftu puno efikasnije i jeftinije. Prijevoznici, vidjevši da je njihov položaj u opasnosti, odgovorili su prijetnjama, oružanim napadima, paležom i sabotažom. Ali bilo je prekasno. Do 1866. naftovodi su bili priključeni na većinu izvora nafte u naftnom području i oni su hranili naftom još veći sustav naftovoda koji je cijeli sustav povezivao sa željeznicom. Godine 1878. prvi naftovod napravljen je od cijevi od lijevanog željeza. Promjera je bio 15 cm i povezao je Bedford i Williamsport u Pensilvaniji. Godinu dana kasnije taj naftovod produžen do Bajona u američkoj saveznoj državi New Jersey. Uvođenje jeftinog čelika samo je olakšalo izgradnju naftovoda. Kada su Reinhold i Max Manesman u očevoj tvornici u Remšjedu pronašli način izrade bešavnih čeličnih cijevi, naftovodi su mogli postati još duži. Danjim inovacijama obitelj Manesman uspjela je smanjiti debljinu cijevi i povećati njihovu dužinu. Naftovodi su sada mogli se protezati stotinu stotinama kilometara. Sada je crno zlato moglo teći posvuda. Plin će pričekati na svoju mrežu plinovoda. Ona nije bila tehnički zahtjevna, ali plin dugo vremena nije bio tako privlačan energent poput nafte. Plin je bio još lakši za transport jer je u cjevovode kojima se transportira nafta samo napravite poseban cjevovod kojim se transportira plin. Plin struji kroz cjevovod, može se fino komprimirati visokim pritiskom i zapravo plin je puno lakši za transport nego nafta. Treba vam manje energije za komprimiranje plina i za transport prirodnog plina. I upravo jedan tehnički lakših mogućnosti za transport je učinio prirodni plin vrlo primjenjivim energentom, osobito u razvijenom području gdje imate razvijenu infrastrukturu, gdje imate razvijenu uz tu infrastrukturu gdje već imate u zemlji položenu mrežu, kanalizaciju i vodovod, položite još jednu cijev i to je plinovod. Prema tome, plin je vrlo lagan za transport cjevovodima i tako se koristi. Danas imate i vrlo duge cjevovode, jer cjevovodi od sjeverno-sibirskog poluotoka Jamal u, u ledenom arktičkom oceanu do Europe su dugi preko 10.000 km. Osnovni problem kod, e, tehnički problem kod tako dugog transporta je što se relativno velike količine plina koriste za komprimiranje, jer svaki toliko kilometara, svaki nekoliko desetaka ili stotina kilometara morate imati kompresorsku stanicu koju će održavati pritisak da bi se ipak savladao otpor trenja u cijevima kroz transport zato je trošak transporta cjevovodima negdje optimalna tehnička granica prema današnjem odnosu cijena nafte i plina je 5 km Za još dulji transport je onda stjecajem okolnosti, opet tehnološkim razvojem, različitim kemijskim eksperimentima i sličnim stvarima koje je prakticirala znanost u različito razdoblje ljudske aktivnosti, je došlo se do toga da plin ako se ohladi i ako ga ohladite na minus 162 stupnja Celzijevih, jer plin se, prirodni plin se sastoji 90% od metana, zatim metan, propan, butan i ovi teži ugljikovodici, Metan prelazi u tekuće stanje, ukapljeno stanje i tada se smanjuje volumen otprilike 600 puta. Onda je došlo do razvitka tehnologije takozvanog ukapljenog prirodnog plina hrvatski, odnosno liquefied natural gas u engleskom jeziku i to je takozvani LNG transport kojim se može plin transportirati preko mora na udaljenosti 5, 6 ili 10 tisuća kilometara i više i u tom slučaju opet na 2-3 tisuće kilometara transporta vi potrošite 2% do 3% prirodnog plina za pogon broda i još recimo pola posto za ukrca i iskrca i to je vrlo ekonomični način transporta prirodnog plina. Kod preuzimanja LNG-a vi zapravo preuzmete plin u tekućem stanju, onda ga opet u složenom postrojenju za uplinjavanje, vi ga, rekao bi, grijete, odnosno dižete mu temperaturu sa minus 162 na atmosfersko stanje, on se pretvara u plin i normalno se dalje koristi kao svaki drugi prirodni plin. Tisućećima je glavni izvor energije bilo drvo, tek jedan manji dio potrebe za energijom podmirivan je paljenjem ostataka od žitarica. Ugljen je počeo nadomještati drvo oko 1600. te u Engleskoj, ali njegova masovna upotreba počela je tek u 19. stoljeću. Do 1900. te ugljen je podmirivao oko 96% primarne energetske potražnje. Nafta je podmirivala 3%, plin samo 1% i to uglavnom u Sjedinim američkim državama. Prijelaz s ugljena na naftu usporen je zbog dva svjetska rata i zbog velike ekonomske krize iz 1929. Ali do 1950. ugljen je zadovoljavao nešto ispod dvije trećine primarne energetske potražnje. Nafta je porasla na 30%, prirodni plin je zadovoljavao nešto ispod 10% te potražnje. U 60. i 70. godinama jeftina nafta pogonila je ekonomski razvoj. Vaclav Smil piše. do 1973. kada su opec akcije dovelo do učetvorostručenja svjetske cijene nafte, taj je energent postao vodeće svjetsko fosilno gorivo koji je zadovoljavao 48% primarne energetske potražnje, dok je ugljen pao na 27%, a plin porastao na 18%. Daljnji uspon nafte zaustavljen je opekovim stalnim oligopolskim manipulacijama. Drugi krug rasta cijena do 1981. još je utrostručio cijenu nafte u odnosu na povećanje iz 1974. koje su potakle potragu za većom energetskom učinkovitošću rafiniranih goriva i za njihovom zamjenom drugim energijama. Apsolutna potrošnja nafte nastavila je rasti, ali do godine 2000. udio tog goriva pao je na 38% primarne energetske potražnje, a plin je zadovoljavao 24% globalne potražnje. Danji udio povećanja udjela plina u zadovoljavanju primarne energetske potražnje zaustavljen je početkom 21. stoljeća. Udio nafte nastavio je padati i došao je na 33%, ali povećanje upotrebe ugljena u zemljama poput Kine i Indije zadržalo je udio plina i dalje na oko 24%. Ipak i to je bio veliki udio u odnosu na 1% početkom 20. stoljeća, govori profesor dr. Igor Tekanić. Prirodni plin se može da kako koristiti kao energent, za grijanje sve više i za hlađenje u takozvanim e, multigeneracijskim procesima. S druge strane, prirodni plin se može koristiti kao sirovina u petrokemiji. E, veliki dio mineralnih gnojiva koji je proteklih rekao bih 50 godina riješio nedostatak hrane i dovoljnu proizvodnju žita ne za 2 milijarde nego za 8 milijardi ljudi. Ne ulazim sad u ekološku stranu negativnog utjecaja na zemljište, kvarenje zemljišta i ostale negativne posljedice s kojima se čovječanstvo tek počelo ozbiljno suočavati zadnjih 20 godina u ovom našem 21. stoljeću. Dakle, prirodni plin se može koristiti kao sirovina za petrokemiju, dakle za proizvodnju mineralnih gnojiva, zatim u jednom velikom dijelu za zapravo cijelu petrokemijsku proizvodnju, mada je tu opet pogodniji je takozvani primarni benzin ili engleskim virgin nafta, dakle primarni benzin ili neko vrijeme se to su to kod nas nazivali bazni benzin, ali dakle drugim riječima prirodni plin se koristi kao sirovina za kemiju. Kutinska petrokemija živi na preradi prirodnog plina. 17. srpnja 1913. godine Winston Churchill, tada prvi lord admiraliteta u britanskom parlamentu, održao je govor u kojemu je rekao Ako ne možemo dobiti naftu, ako ne možemo dobiti žito, onda ne možemo doći ni do pamuka i ne možemo dobiti još tisuću i jednu robu koja nam je nužna za održavanje ekonomske snage Velike Britanije. Kako bi se to osiguralo, admiralitet mora postati ili vlasnik nafte ili u svakom slučaju kontrolor svih njezinih izvora. Ta izjava koju su prenijeli dnevni listovi na čelu sa londonskim Timesom bila je prva javna izjava da je nafta postala strateška sirovina za tada najjaču pomorsku silu na svijetu. Od tog trenutka nafta je postala sirovina bez koje se ne može dobiti rat i oko koje se vodi ili prijeti ratom. Plin je još desetljećima trebao pričekati na dostizanje statusa koji je imala nafta. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Šimun Miloš, emisiju snimila Katarina Račić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.